Awit, Kabanata 81 Masiglang awitan ang tagapagligtas. Itong Diyos ni Jacob, awitang may galak. Umawit sa saliw ng mga tamburin, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Hipan ang trompeta tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot na sa kabilugan. Pagkat sa Israel, Ito'y isang utos, batas na ginawa ng Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang, ang utos day ito nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay, aking inaalis. Ikaw ay iibsan sa pasan mong labis. Iniligtas kita sa gitna ng hirap Sinaklolohan ka nang ika'y tumawag. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin, sana'y makinig ka, O bansang Israel. Ang Diyos Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat yukuran. Ako ay si Yahweh. Ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Pagkaing gustuhin, ibibigay ko sa iyo. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin, di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking hinayaang ang sarili nilang gusto'y siyang sundan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Silang namumuhit sa aki napupuot ay magsisiyuko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos. Ngunit ang mabuting bunga nitong trigo ang siyang sa inyo'y ipapakain ko, at ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot.